Значи, како што реков, 11 дел од нашата серија Агапе и отвараме на почетокот, како што сите знаете, во прво послание до Коринќаните, 13 глава, 5 стих. И денеска ќе озршиме петиот стих. Ова е деветата поред карактеристика на љубовта, која што гласи љубовта не држи сметка за зло. Интересно. Некои други преводи велат не памти зло, не мисли за зло, меѓутоа ова е најпрецизен превод. Мислам во однос на оваа карактеристика. Че значи, не држи сметка за зло. Минатиот пат не случајно кога зборувавме за не се раздразнува или не се гневи, не се срди, не се лути, рековме дека тоа не се раздразнува е ставено не случајно во сендвич меѓу меѓу него бара своето и ова денешново не држи сметка за зло. И рековме, любовта затоа што не го бара своето, затоа не се гневи и не држи сметка за зло. Меѓутоа, ние луѓето, што ја немаме таа любов, ние се гневиме затоа што не сме го добиле она своето, обично тоа се причините, Или пак, може би, некој од нас ќе го воздржи, ќе успее да го воздржи гневот, ама тој ќе тлее во нас и ќе си земеме тефтерчето и ќе си го запишеме оној кој што не навредил, точно моментот, ситуацијата, тоа ништо не забораваме, се секаваме, значи запишуваме и дури често пати го отвараме тефтерот и се подсетуваме и чекаме згодна прилика да му вратиме и да едноставно го изнесеме тој гнев од себе. Е, тоа е држање сметка за зло што кај христијаните не смее да постои. И навистина ова е тешко да се живее. Признаваме сите од мене па до крај. Лесно да се каже, меѓутоа тешко да се живее. Сите ние имаме по некој тефтер, верувам и по некој име тамо или што не треба да биде. Или пак знаеме да кажеме ќе ти простам, ама во себе се викате, ама не ти заборав. Не заборав. Тоа не е простување. Господ така ли не ги простува нам гревовите? <laughs> да. Значи, не е Господ таков. И да го прочитаме на стих во Ефесијаните 4.26, кој што и минатиот пат го прочитавме. Ефесијаните 4.26, кој што се однесува и на гневењето, меѓутоа и на ова. На списокот. Значи, 4.26 Ефесијаните. Стикот гласи, ако сте гневни, не грешете. Минатиот пат зборувавме дека има гнев што не е греф, но има гнев и што е греф. Но вториот дел од стикот се однесува токму на денешната тема. Вели сонцето да не зајде во вашиот гнев. Значи, немојте да се случи да преспиете гневни на вашиот брат, сестра, на комши или било кој. Затоа што уште полош И на самите себе, себе пред се си штетите. Знаете што е собирање на гнев, на лутина во себе? То се отрови, односно будување на отрови, вие се трубите, буквално и телото се го трубите. И умот и да не зборуваме. Че не смееме да дозволиме да треба да бидеме спремни да простиме. Тоа е всушност она што е спротивно на оној список. Списокот не треба да постои, тефтерот треба да биде празен, а ние треба да бидеме спремни да простиме на било какво зло. Таков е Господ. Тој е бавен на гнев, а брз да прости. И фала му на Господа што е таков и ние сме тука затоа што имаме таков Бог. Значи, оној израз не држи сметка за зло, всушност е не чува сметка за зло. Или тоа е, може да кажеме, математички израз, математичка калкулација овде, во суштина, ако го гледаме и обработуваме оној грчки збор кој што е искористен. Значи, сметководство или книговодство, секоја фирма има такво нешто. Значи, човек задолжен за такво нешто, каде што се запишува кој, а, колку должи, кој колку платил, кога платил, што платил, сето тоа. Значи, ние таков список не смееме да имаме. Значи, кој колку ни должи и кој што ни должи. И да чекаме момент кога ќе ги средиме сметките со него. Да чекаме некој, како што, како беше она, окей корал. Знаете на што асоцира тоа. На двобој. Не сме. Кога не простуваме, значи кога имаме таков дух, да не сме спремни да простиме, на вистина сме несрекни. Не можеме да бидеме срекни, да имаме онаа радост, која што е како плод на духот, ако не сме спремни да му простиме на братот или сестрата. Духот ни слабе, страдаме во себе, немаме живот, без живот ни сме. Значи, и оне кој што сгрешил, му се сушат коските, како што вели псалмисто Давид, ама и оне кој што не сака да прости, е, ајде, не во иста ситуација, ама слична, и тој греши на тој начин што држи гнев во себе. Да видиме во Римјаните четврта глава, да отвориме оваа глава изобилува со овој збор, грчки збор, исти, од кој што се користи во прво послание Римјаните 12.5, се користи во четврта глава Римјаните во еден сосема друг контекст, но еве, се уште зборуваме околу самиот збор, еве да видиме, ако може би не е јасно, да не се разјасни. Од третиот стих во четврта глава Римјаните читаме. А на оној кој или од третиот стих, но што вели писмото, вели Аврам му поверува на Бога и тоа му се да, од третиот стих поточно, значи, но писмото вели Аврам му поверува на Бога и тоа му се засмета за праведност. Значи Господ таму до името Аврам напиша праведник на неговата сметка, да кажем така. И понатаму не мора да читаме затоа што ова е сосема друга тема, значи на оној кој што работи, платата му се засметува како долг. Тоа е должност на а, работодавецот да му плати, да му исплати плата на оној кој што работи. Меѓутоа, кога стану збор за спасението, ние не го заработуваме спасението, туку по вера. Верата ни се засметува како на Аврам, нашиот татко на верата, ни се засметува за праведност. И Господ ќе запише праведник. Тоа е суштината на значи, чување сметка. Во овој случај, значи, зборуваме за чување или држање сметка за зло. Значи, треба да се научиме денеска, Павле ова го запишал за коринќаните конкретно, меѓу тоа и за сите нас, за сите христијани. И коринќаните треба да се научат да простуваат, и ние денеска треба да се научиме подеднакво да простуваме, па е и за две седмици не доаѓа и света вечера, уште повеќе значи, причина за тоа да простуваме. Не само ели светата вечера, ние постојано треба да имаме дух на простување, тоа ќе го видиме малку подолу од одговорот Христов на токму Петар. Значи, во зависност тоа во каква состојба е нашиот тефтер, тоа ќе ни даде одговор на прашањето дали ние навистина љубиме. И ако тефтерот содржи барем едно име или некоја ситуација, тоа значи дека сепак не пребива таа божествена љубов во нас. Тефтерот рави е сосема празен. Мате 6 глава, ајде да видиме некој стих во овој поглед. Мате 6 глава, онаа позната проповед и прекрасни зборови, секојаш добри за поука, што нашиот Господ Исус ги кажал во оваа проповед. 6 глава, 14 и 15 стих. Многу јасно, појасно не може да биде и ова наистина треба да не замисли ако може ми сме склони да правиме списоци на оние кои што ни направиле зло. Зошто ако вие им ги простите на луѓето нивните престапи, вашиот небесен татко ќе ви ги прости и вам. А вториот стих е спротивен на овој, односно она другата ситуација. Ако вие пак не им ги простите на луѓето нивните престапи, ни вам вашиот татко нема да ви ги прости вашите. Нема потреба за коментар овде, нели? Осем може би можел да кажам, значи овде не станува збор за, пазите, ви се случило нешто, некој ми ви направил некое зло. Вие може би нема да го избришете никогаш од вашиот ум, затоа што нели нашиот ум е таков, ги регистрира тие настани. Но битно е да сте му простиле на човекот, тоа вистински од срце. Тоа е. Да нема гнев во вас. Да не е тлее тој гнев. И наистина, ако сега еве може да дискутираме малку на овие стихови и да се запрашаме, нам Господ ни простил. Нам Господ ни простил за сите гревови што сме ги направиле се до нели моментот на крштевањето, кој сме се крстили. И ден денеска, секој ден, се каеме и ни простува. Има, има ли човек во вашиот живот кој што толку многу ви изгрешил, колку што вие сте му изгрешили на Господ? Не постои. Факт е дека не постои. Никој не може да ви изгреши толку многу, а наш Господ сепак не простил, нам, не простил. И покрај се, и е, она игнорирање кој што е кај мене трајало 25 години, може би, нема врска како Бог, јас сум никој што не сум бил комунист, меѓутоа атеист сум бил, да, така не учеле. И сите оние пијанства, пцовки, и што ти не. Сето тоа Господ ни простил. А ние знаеме некојаш да ќе видиме после од параболата, не, а, параболата, се извинувам, не за 100 денари, туку за 100 денари <laughs> да запишеме некој во, наш, во нашиот список. 100 денари е сепак плата, 4 месечна плата. Ама 100 денари се ништо под наводните. Значи, под наводници, која зборувам цифри, подосна ќе се бавим малку со цифри, тоа е ништо. Наистина. Ефесијаните 4 глава, 32 стих. Ефесијаните 4, 32. Одличен стих. Исто така, Ефесијаните 4, 32. Последниот стих, всушност, од оваа глава. Бидете еден кон друг добри, милостиви, проштавајќи се еден на друг, како што и Бог ви прости вам во Христа. Да. Ако сакаме да налекуваме на Христа, ако сакаме да имаме таа негова љубов, односно да го имаме неговиот карактер, тој што ние треба да им простуваме на другите како што тој ни прости нам. Колосијаните 3 глава 12 до 14 стих стихови кои што се слични на овие што ги На Колосијаните 3 12 до 14. И така облечете се како Божи избраници, свети и возлюбени во, милоср... во милосрдно срце, благост, смиреност, кротост, трпеливост. Трпете се еден со друг и проштавајте се еден на друг, ако некој има поплака против некого, како што и Господ вам ви прости, значи ви прости вам. Така проштевајте и вие. И над сето тоа облечете се во љубов, која сврзува се во совршенство. Наистина, кога зборуваме за тие меѓучовечки односи, за да бидат онакви какви што треба да бидат, значи да бидеме единствени, да бидеме компактни, да биде се во ред меѓу нас, да имаме едни совршени меѓучовечки односи кои што ќе ги забележи секој кој што ќе влезе и ќе посведочи дека навистина овие се Христови, потребно е да немаме никаков гнев кон никого, потребно е да сме му простиле. уште во моментот што кога ни изгреши. Да не чекаме да се покае тој. Да, точно, тоа ќе биде Кога тој ќе се покаја, тогаш ќе му се припише на него дека му е простено од Господа. Меѓутоа, ние треба да му простиме уште во моментот до кога не изгрешил, заради пред се за наше добро, а и за негово добро, кога тој ќе примети, ќе види дека ние воопшто никако не реагираме, како да ништо не се случило, тоа ќе делува на него. Сигурно да ќе делува. Второ послание до Коринќаните, втора глава. Е, сега да разгледаме еден случај кај што Павле упатил совет до Коринќаните. Второ послание, втора глава. Второ послание до Коринкјаните, втора глава. Најверојатно, значи ќе кажам најверојатно, според сите оние коментари што сум ги читал, ова се однесува на истиот случај од прва Коринкјаните пета глава за оној блудник, за кој што една стана збор, секјавате, за кој што Павле препорачал да биде исклучен од црквата, се со цел да се спаси за негово спасение, И се секавате тоа што коринќаните вели го толерирале тој греф и не само што не се срамеле од тоа и не тажеле туку и биле вообразени дори. Се фалеле. Од една крајност сега во друга. Овој истиот човек се кае, се враке назад и сега коринкјаните се толку остри спрема него, не покажуваат воопшто никаква љубов. И тоа е словето што Павле овде го дава. Значи човек кој што направил греб, меѓутоа се кае, И сега се враќа назад, и тој е како ги советува, од петиот стих читаме, <clears throat> значи втора глава. Ако некој ме ожалостил, се мисли значи на тој грешникот, не ме ожалостил мене, вели Павле, туку во известна смисла да не претерувам сите вас, целата црква. На таквиот му е доста казната од мнозинството. Доволно е. Одборот одлучи, казната беше добиена, беше исклучена. Доволно е тоа така што вие треба побргу да му простите и да го утешите, зошто? За да не падне преголема жалост на него. И после може да го изгубиме за сета вечност. Казната, санкцијата не беше за да тој биде уништен, туку за да биде спасен. За да се освести дека правецот кој што го фатил не е добар. Затоа вели, затоа ве молам да покажете љубов кон него. Ги моли дори. Бидејќи затоа и ви напишав, за да ве испитам дали сте послушни во се. А кому ќе му простите нешто вие, нему му проштавам и јас, зашто ако сум ми простил нешто јас, доколку сум простил, сум простил заради вас во лицето на Христа, за да не земе, внимавајте сега, за да не земе сатаната прединство над нас. Кога <clears throat> кога е кога не застасува оној дух на простување кај нас, знаете што правиме сушност? му даваме предимство на гјавол во нашиот живот. Тој гнев, таа лутина што ја собираме. Оној список кој што од ден на ден може да станува се подолг и подолг. Му даваме предимство на гјавол, Значи, ние сме поразени веќе. Во таа голема порба е за која што збруваме ова тромесечи. Зашто не ни е непознато него, не, не, не се непознати неговите намери. Знаеме ние кои се намерите на гјаволот, да не сруши, да не уништи. Така да, да не му даваме прединство на гјавот, сета лутина, сета горчина да изнесеме од себе и да простуваме. Да не држиме сметка за зло. Тоа е љубовта. Че гледате, коринќаните биле оделе во еден, од еден екстрем во друг. Првен го толерирале греот во црквата, потоа откако е санкциониран грешникот, па потоа биле толку многу остри кон него, не сакале да го погледнат, не покажувале љубов кон него, можеле да го жалостат и да го изгубат за сета вечност што не е целта Божја. Сите тие санкции, значи карови кои што се добиват во црква, не се за, за, за зло, туку за добро. Секако. <clears throat> Матеј 18 глава. Е, сега, кога зборуваме за сметки, не можеме да одминеме оваа парабола, 18 глава Матеј, познатата парабола, но ќе стартуваме со читање пред параболата. Значи, 18 глава читаме од 21 стих. Тогаш Петар пристапи и му рече, Господи, колку пати да му простам на брата си кој греши против мене? Сеја не го дочекал одговорот, току Петар како Петар да се пофали, до седом пати ли? И јас би му простил до седом пати. Значи, да, знаеме, слушаме, рабините до три пати простуват, ама јас до седом пати, совршена бројка. Доволно време е со Исуса да знае дека седом представува совршенство и вели до седом пати ли? Не очекувал ваков одговор од Исус. Што му вели Исус? Не ти велам до седом пати, туку до седумдесет пати по седом. Ова не е 490 пати за математичарите, туку ова значи секојаш во превод. Секојаш треба да простуваме. 10 пати, 15, 20 пати ќе ни сгреши на едно исто, да. Ве фаќа нервоза, се нервирате, се викате, што е, кој ќе престане? Меѓутоа, секојаш треба да биеме спремни да простиме. Со тоа покажуваме дека, покажуваме дека имаме разбирање кон човекот, братот, сестрата, и тоа е грешник, и ние сме грешници. На сите ни е потребна милоста Господа, на сите ни се потребни поправки, секој од нас има по некоја славост, кој во една област, кој во друга. Значи, 70 пута 7 е равенката. Мерката на простување. И сега, за да биде појасно, Што сака да каже Исус? Овде ја кажува параболата. Значи, ако не ви е јасно, ако мислите дека до 490 пати треба да простувате, ако, ако успеете и до 490, да ви кажам, 490 е голема бројка, наистина. 490 пати да ви сгреши една иста личност и 490 пати да му простите. И тоа е самата по себе голема бројка. Да е, сега се бавиме суше по големи бројки. Еве ја параболата. Затоа царството небесно е слично на некој си цар кој сакал да ги среди сметките со своите слуги и службеници. Не се ова слуги баш него службеници, затоа што едниот од нив бајаги пари му должел. Он не можел да биде обичен слуга, туку некој службеник тамо во врвот, кој што веројатно, како што и денеска немате власти, немате држава која што нема корупција, немате кражби, користење на, на позиција и така натаму. И овој И значи сега царот ги средува сметките и кога почна да ги расчистува сметките, при него беше доведен еден кој му должеше 10.000 таланти. Јас никој ова не сум го направил до сега, мегуто се потрудив за да видам од прилика какви се овие цифри, ќе видиме подосно за какви цифри станува збор. Лесно можеме да дојдеме до цифрите затоа што знаеме дека во она време дневницата била еден денари. Тоа сме сигурни, нели? Знаеме од една друга парабола воопшто од а, читањето. Значи, 10.000 таланти. Тоа е мерка за тежење на злато, сребро. Значи, не се ова пари 10.000, туку мерка за тежење на сребро и злато. И бидејќи немаше да ги врати, Господарот заповеда да го продадат него и неговата жена и децата и се што имаше за да се плати долгот. Тогаш слугата падна и му се поклонуваше, велејќи господаре, имај трпение кон мене и ќе ти исплатам се. Како ќе ги исплатиш 10.000 таланти? Ќе видите колку време му треба на човек и колку години да живее за да ги исплати овие 10.000 таланти. <laughs> И потикнат со сожалување господарот, господарот е Господ во оваа парабола, оној што должи, должи 10.000 таланти сме сите ние. Потикнато со желување, господарот на оној слуга го пушти и му го прости долгот. Долгот кој што никогаш не можеше да го исплати. Како што ние му должиме на Господа и никогаш не можеме да исплатиме. И не се спасуваме по тоа што ќе го исплатиме ние долгот, туку по милост. Затоа што тој се смилува. Но штом слугата излезе, значи овој сега помилуваниот, оној кој што му било простено, и најде еден од своите сослужители. Значи, еве сега на Борче Господ му простил и сега Борче го наоѓа Јани, и сега Јани му должи тамо 100 денари некој, он никако да му ги прости. Че значи, сега овој вториот слуга е, ете, пак може да биде секој од нас, ама тоа е некој долг кој што тој го има кон својот брат или сестра. Штом слугата излезе и најде еден од своите сослужители кој му должеше 100 денари и го фати и го давеше, велејки исплати ми тоа што ми должеше. Тогаш падна пред неговите нозе неговиот сослужител и го молеше со истата молба како и овој пред царот. Имај трпение со мене, ке ти ги исплатам се. Васте 100 денари, кажавме. Еден денари, денари, дневница. Да речеме дека 25 дена работни се во месецот, значи тоа се 4 месечни плати. Добивка за 4 месеци. 100 денари. Можел да исплати? Можел. Но тој не сакаше, не сакал ни да слушне, туку отиде го фрли во затвор ека го исплати долгот. А кога неговите сослужители видоа што се случи, моште многу се нажалија и дојдоа и му кажаа на својот господар се што се случи, истина многу неправеден. Затоа се сужалиле. Дошли му кажале на царот, тогаш неговиот господар го повика и му рече, зол слуго, ти го прости всиот оној долг, зашто ме молеше. Јас го избришав твоето име од мојот тефтер, ама ти не сакаш да ги избришиш имињата во твојот тефтер. Не требаше ли ти да му се смилуваш на твојот сослужител, како што и јас ти се смилив тебе? Неговиот господар се разневи и им го предаде на мачителите, доека му исплати се што му должеше. Ао, значи, крај. Смрт. Можете да ти исплатите вие. Затоа што кажа во оваа парабола господарот е Господ, првиот слуга сме сите ние, а и вториот слуга може да бидеме сите ние, во корелација еден со друг. Така и мојот небесен татко ќе ви направи вам, вели, ако од секој од вас не му го прости од срце, не им ги прости од срце престапите на не му ги прости од срце престапите на својот брат или сестра или комши или било кој. Е сега, една математика, чисто Ова ми беше и мене забавно, интересно, чисто за да видиме за каква цифра стана одборниче. Значи, еден денари е дневница во она време. Кажавме 100 денари плата за 4 месеци. Тоа е оно колку што должи оној вториот. Значи дека 300 денари е годишна заработувачка. 300 работни дена од прилика. Колку се таму 50 и неколку се седмици. Во годината, значи 50 и неколку неработни дена останатите 300 се работни, Значи, 300 денари годишна заработувачка. Значи, после 20 годишна работа би исплатиле еден талант, ако сте овој првиот должник. 20 годишна работа, и тоа целата заработувачка да биде за вракење на вашиот долг, ќе исплатите еден талант. А колко беше должен? 10.000 таланти. Че значи, колку години ќе ви треба за да исплатите 10.000 таланти? 200.000 години. Замисли. 200.000 години. Што е невозможно. Нешто што не можеш да го платиш, тоа е ние, тоа сме ние како грешници. Не можеме ние да го исплатиме нашиот грев, да, да му вратиме на Господа никако. И не е, во наше денешно време, ако, ако речеме дека 20.000 денари е просечна плата во Македонија, што се сомневам, баш дека е 20.000 но да речем, еве, чисто за пример, пошто е округла бројка, 20.000 денари прошата плата во Македонија. Значи, оно е вториот, што му должи на првиот, кој што завршил во затвор, му должил 80.000 денари или 1300 евра. си 1.300 евра. Може да ги врати секој. Ки засука малко малку и повише. 1300 евра е ништо. Е, денес денеска има многу должен, сите ние должиме по нешто на банките. 1300 евра е ништо стварно ситница, може да се врати, дури може да ги одлежете неколку дена тама. <laughs> Има решение, сакам да кажам. Но, оно е првиот колку должен. Значи, ако 20.000 денари просишта плата во Македонија, тоа веш првиот е должен 780 милиони евра. Скоро милиарда евра. Ајде, вратите ги. Дали сте видели толку пари во животот, како прва не пара? 780 милиони евра. Не озло. И сега овој на кој што му биле пост, про, простени 780 милиони евра, неки да му прости на некој што му должи 1000 евра. А ја ви кажувам, јас сум се нашел во таква ситуација, грешник сум тако како што ме гледате, да за 100 денари се скарам со некој. Значи сите овие цифри под наводници. Не станува збор за пари, станува збор за глупости и ситници за кои што знаеме да си замериме и да го ставиме братот на список тоа не е христијански, тоа воопшто не е добро за меѓучовечките односи, Господ таков не е, любовта не е таква, любовта не држи сметка за зло. Ова парабола е прекрасна за токму во овој правец. И знаеме, Исус трпел, го шибале, го мачеле, го плукале, не ја отвори својата уста, вели во 53 глави Саја 7 стих тамо. Два пати дори вели, не ја отвори својата уста. И ја отвори својата уста конечно на крстот, ама, што кажа? Прости им, Господе, не знаеш што прават. Секогаш простуваше Господ. И фанаму на, на Него што е таков, што имаме таков Бог. Е, уште на крајот, уште неколку стиха, како надоврзување на ова прво, во прво Петрово 4.8 е Петрово послание кој што ни беше предмет на проучување, односно двете ни беа предмет на проучување ова поука. Прво Петрово 4.8 Пред се Имајте постојана љубов меѓу себе, зашто љубовта покрива многу гревови. Љубовта ги покрива гревовите. Љубовта не ги бележи и памти, не. Псам 103. Псам 103. Од 8 стих читаме да го фатиме контекстот. Жалостив и милостив е Господ, долго трпелив и многу милостив. Не е јаросен за вечни времења, ниту неговиот гнев пламнува довека. Не постапува со нас според нашите греови. Ниту ни плаќа според нашите беззаконија. Ако ни платеше според нашите беззаконија, ќе завршевме таму кај што за жал заврши оној немилостивиот слуга на кој што му беше простено а тој не сакаше да прости. Фала му на Господа што не ни плаќа и не гледа не на нашите гревови. Зошто колку е небото високо, значи не, Господ не бележи, Господ не а, запазува, туку е спремен да прости, еве што е Господ, Господ. Зошто колку е небото високо над земјата, толку е голема неговата милост кон оние што се бојат од него. Колку е исток далеко од запад, толку ги одалечува од нас нашите беззаконија. И не само што ги оддалечува, туку Исаија 43.25, Исаија 43.25 го вели следно. А јас заради себе, Господ вели, јас заради себе ги бришам твоите престапи и не си спомнувам за твоите гревови. Ова е вистинското простување. Не си спомнувате веќе. Нема список. Тефтерот е празен би завршив само со еден цитат од Коптежот на вековите. Многу несоодветно место, значи вчера добив, не знам, повтор пат, мислам, од нихат добив календарче со, го познавате си. И ја го ставив баш него за да си го бележам цитатот. Добро. <laughs> Мислам, несоодветно за оваква книга, значи, да... Не е битно. А, овој а, цитат се однесува на случајот со Марија Магдалена, фатена во прелюба, и се собираат, го ставаат на тест Исуса и сакаат да ја каменуваат, нели го прашуваат што заслужува. Знаеме каква е постапката на Исуса. И тој е цитат кој што одговара на таа ситуација. Вели, давајќи и прошка на оваа жена, че простувајќи и охрабрувајќи ја да живе еден подобар живот, својот карактер зрачел во убавината на совршената праведност. Пајсте, човек ќе ви сгреши. Со тоа што вие ќе му простите, имате дух на простување, можете да му возможите нов живот. Може сосема поинаку да тргне во животот, да свати некој работи поинаку. Еве оваа жена била маргинализирана од сите, проститутка во тоа време најдолна од најдолните, но Исус покажал таква благост, милост кон неа и вика, давајќи и прошка и окрабрувајќи ја да живе еден подобр живот, својот карактер зрачал во убавината на совршената праведност. Доека тој не го оправдува гревот, нито го намалува чувството на вина, не настојува да осуди, туку да спаси. Светот покажал само презир и подбив кон таа заблудена жена, меѓутоа Исус и изговорил зборови на утеха и надеж. Го ми и Петар. Знаете ли која била преломна точка во неговиот живот за да од оној Петар кој што си ударил во гради дека никош нема да се откаже, па да стане оној Петар кој што го знаеме обратен. Преломна точка била она во денот, во таа нок или да, нокта, кога тој се откажува од Исуса и кога се среќава неговиот поглед со Христовиот поглед. Тоа така го дирнало, така го погодило да тотално се сменил, веќе сватил колко е саатот, нели што веќе. Тоа Исус го прави и со оваа жена и наистина од неја ќе стане подосна еден од нај најверните следбеници Христови. Безгрешниот имал сожалување кон славоста на оваа грешница и подал рака помошничка. Доека лицемерните фарисеи обвинувале, Исус и наложил оди и не греши повеќе. Човекот, што го свртува својот поглед од заблудените и дозволува непречено и понатаму да паѓаат се пониско, не е Христос следбеник. Оние кои обично предводат во обвинувањето на другите и кои ревнуваат во нивното казнување, често пати се повеќе виновни од самите тие во својот живот. Луѓето го мразат грешникот, но го любат греот. Ое, може би, клучно. Ние сме така склони Ние го мразиме грешникот, а го сакаме греот. И токму таа омраза кон грешникот е поради љубовта кон греот. Но, Христос го мрази греот, а го љуби грешникот. И затоа постапките негови се такви какви што се. Таков ќе биде, значи таков, Христов дух ќе има и оној, значи ќе има таков дух сите оние кои што одат по него. Христијанската љубов бавно укорува, брзо го воочува покајанието, подготвена е да ја прости, да охрабри, да го изведе заблудениот на патеката на светоста и да ги задржи неговите стапала на неа. Тоа е Христовиот дух, тоа е христијанската љубов, тоа е љубовта агапе. Љубовта агапе не држи сметка за зло. Така да, еве еден предизвик, ако до ден денеска сме имале некој, некој име, ситуација било што запишено во нашиот тефтер, од денеска да ги избришеме Затоа што ако ние не избришеме, Господ нема нам да не избрише. Тоа веќе го прочитавме и видовме. Нека Господ ни помогне. Сите сме слаби, но со молитва, покаяние, близу држање, тесна заедница со Господа се можеме. Се можеме преку Христа кој ни дава сила. Амин.